Eskin mutura utzik, oai esker mutura aipatuko dugu. Ata, ez da eza izan azken egun hoietan haitu baten egitia. Aktualitatia, ni beno hanitzez txago da eta bada gehi harrigarri hanitz. Diala ez hain aspaldi, Siria zen aipamen nausia, bena hedabidek maniala hitzak maite dutu eta Siriatik Sirizala ekarri gitai. Egia eran, hatxarian nik uste nian Siriza gizon bat Untxala ez, hoi behita Greziako esker alderdian izena. Zipraz da, beraz, ben lehendakaien daka endaitua. Grezian, oai hartino, demiz ruso zenan izena baizik ez nian ezagutzen. Ah, eta hasta populoz, bena ez dakit konta denez. Bref, Zipraz entzirizak Grezia koleksioniak jabazi dutu. Ondoioz, joz, inhorkek ez daki berri huna denez ala txarra. Zeren Zipraz entzirizaz horretan da. Europai sorsien huian ehun miliar euro. iza, Oi artino, eskuin muturan lotsa ginen. Bena hoi lehen zen. Ezenatik joi beizaik ulepen familia. Bena ze esena ranen deita Ez zena sondaj hoietan aitzinian. Zena hiduzie. Ez da beti besten gastokeiaz baskatzen ahal. Han artian, zirizaen berrikuntza lili suhunen urin huna, denek begain hartu nahi die. Eskuin, esker eta basterak. Frantziako ekonomian flakezian putz edo hutz uzkeran urintzara aldiz, bat abestiai igorten aidia. To, eta urintzar bat aipatzen deno, gastroplaneta bat badela gijala. Hartakos mentuz, kubako fidel gastro, belotik jatzari zaiku. Haikin aldiz, lehenik hitz eta geoputz, anfen, hala ez?